بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا Haqimiz Resul Ekrem, kıblimizdur Mekke Herem, beyat verdik cihad üçün, Rabbimiz kıl sabit kadem, Türkistan İslam Partisi İslam Avazi radyo anlatış bölümünden anlatışımızla başlayınız. Rabbimiz kıl sabit kadem, imanımız Resul Ekrem, Rabbimizdir Mekke Erem, Peygamber bu cihat üçün. Rabbimiz kıl sabit kadem, imanımız Resul Ekrem, Rabbimizdir Mekke Erem, Peygamber bu cihat üçün. Rabbimiz kıl sabit kadem. ulug' rabbim sanga hamda shirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berding ulug' turkiston musulmonlarini qo'ldan ketgan izzatimiz islomiy xilofat davriga yetaklash uchun ularni jihod ibodatiga qiziqtirish xalqaradagi to'g'ri manhaj asosida ilib berilayotgan jihodiy faoliyatlarni ularga aynan tasvirlash mujohidlar bilan umumiy musulmonlarning qalbini bog'lash xalqimiz mahrum qilayotgan islom da'vatidan ularni oziqlantirish hijrat jihad va shahidlar izlaridan keng xalq ommasini xabardor qilish tavhid bayrog'i ostiga jug'ilinib kufrga qarshi kuch to'plash kufrning islom ummati ustidan yurgizayotgan oshkora va yoshirin siyosat tuzumlarini fosh qilib musulmonlarni uningdan ogohlantirish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan haftalik anglitishimizni dehqonlarga sunamiz qaytilmoqqa imkon berdim ulug' rabbim sano hamda shirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshiralar assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshirlar sizlar bilan radio to'lqinlari orqali ko'rishganligimizdan xursandmiz Bu qatimliq radio Mujahid Abdurashid va Mujahid Osman Boturning yetakchiligida elib boramiz. Bugun Hijriya 1434 yili Zulqa'daning 21-kuni payshanba. Tövəndə Zulqadənin 13-cü günüdən 21-ci günügəcə bolğan anlatışımızı huzurunuza sunumuz. Sizlərə anlatmaqçı bolğan bu haftalik səhifələrimiz tövəndikcə. إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى islomiy da'vat qismida birodarimiz abdurahmon g'oziyning kofirlarning bayramini tabriklamaslik to'g'risida qilgan da'vati huzuringlarda bo'ladi Ondan boshqa jaholat ahlining ayni vaqtdagi arab mushriklarining har yili tomosha qiladigan, har yili o'ynaydigan ikki bayram kuni bor bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinaga borgandan keyin shu ikki bayramni tantana qilayotgan Madina ahlida bu nima kunlar deb so'ragan. Ular biz jaholatda bu kunlarda tamash qilatdik deyishgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga Alloh taolo sizlarning burunqi hayitlarining o'rniga unini yaxshiroq hayit almashtirib berdi. U bo'lsa qurban hayiti va ro'za hitidir degan. Endi Shayxul Islom ibn Taymiya rahimahulloh unidan yaxshiroq degan mush iborani sharhlab, bu jaholat an'analarini tashlab, bizga shariat belgilab berganini o'zlashtirishni, ya'ni qabul qilishni talab qiladi degan. Bu yerdagi 2 kunni Hafiz ibn ajarning Bulug'ul Maram degan kitob Islomiy she'r qismida Sham diyordagi jamoatimiz a'zolaridan bir birodarimiz aytgan Aslima nomli nashidisini huzuringizga sunamiz. Bəzi buradərlər boldi şəhid Uluq Allah kefil bolsun ər yerlərdə Yana bəzi buradərlər boldi şəhid Uluq Allah kefil olsun her yerlerde. Allah dini kıldı bizni bir joyga jam Bergen idi kim muhabbet bizlerge hem Allah dini kıldı bizni yaradorlar ziyorati qismida birodarimiz yusuf bilan bo'lgan suhbatimizni huzuringlarga sunamiz bo'lmadimi qanchalar havodan qo'yib o'tgancha bir o't chiqilgan ekan hmm. shu shu yo'riqni ko'rsangiz laq qilgan shunday qilib alloh 13 o'n 14 o'n to'rtni sanadim man sanab keyin hmm. uxlab qolibman ertasi shu zukakdagi birodarlarni shahid qilgan xabari keldi maqsad shu birodarimizni shu birodarlar g'arning ichida yetig'lar g'arning ichida namoz o'tirg'iliq namoz namoz qutdan turg'iliq shu namoz qutdan turib namozning ichida turgan vaqtida birinchi sinaratni yetig'liq ovozliq maqola sahifimizda shayx bashir ahmadning biz xitoyga nima uchun urush qilamiz nomli maqolasini huzuringlarga sunamiz umar ibn hattobning mashhur so'zlaridan biri sizlar san yoki kuchning zo'r bo'lishi emas balki ular qarshi dininglar bilan urush qilishlar agar dininglarni tark qilsanglar ular kuchli qo'shini bilan kelib sizlarning ustinglardan g'olib bo'ladi biror kishi umarni eng cho'ng ikki davlatga bir vaqtda hujum qildi deb aybligini yo'q ularning nishoni bu dinni tarqitish va uningga chaqirish edi bu vaqtda nimishqa xitoy qarshi urush qilishlar musulmonlar amerika va nato shimoliy atlantik ahd tashkiloti kuchlaridan bo'shamagan tursa degandek savollar bilan bizga e'tiroz bildirdigan qarindoshlarimizga mundoq javob beramiz birinchi alloh taolo mundoq deydi jamoat ichidagi yangiliklar saytimizda mushu haftada jamoatimiz ichida bo'lgan yangiliklardan borliq qarindoshlarimizni inshaalloh xabardor qilamiz oxirida xalqaro va rayon xabarlari ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد Aziz qerindoshlar, diqqatinglar, birodarimiz Abdurahmon G'ozining da'vatida bo'lsin. Alhamdulillahi robbil alamin. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Allah'ın salimi ve rahmeti hayatının bari sahalarıdır. Yani bir yılının 365 günü de Allah'a hakik iştahat kılgan ve şu Allah'a iştahat kılışının yolunu Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ağan. Bu orqali Alloh taolaning istaizu billah va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Men inson va jinlarni faqat ma ibodat qilish uchun yaratdim degan insonni yaratishdagi maqsadiga uyg'unlashgan mu'min va mu'minalarga bo'lsin. Kafirlar bilan aralashib yashayotgan vatan ichi va sirtidagi aziz musulmon qarindoshlar. Men Rabbimiz Alloh subhanahu va taolaning istaizu billah va zikr fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Vaz nasihat qilgan. Vaz nasihat mu'minlarga foydali degan oyati bo'yicha sizlarga kofirlarning hit bayramlariga qanday muomala qilish to'g'risida oz to'la nasihat qilib etmoqchiman Allah hammamizni haq bo'lsin bo'ysunuvchilardan qilsin. Musulmon birodarlar, dinimiz islom biz musulmonlarni musulmon bo'lmagan xalqlardan, ya'ni kofirlardan e'tiqod, axloq, kiyim-kechak, yemek-ichmak, ha, yemek içmek, taq turuq, shaxsiy va ijtimoiy munosabat, har xil marosimlar, to'y to'kin, hit bayram, ha, hit bayram, urf-odat, hatto o'y fikr tasavvurlardimi farqli holda ayrilib turishqa. yuz bergan ishlarni yoki hadislarni ularning nuqtai nazari bo'yicha tahlil qilmaslikni buyurdi vaqt alloh subhanahu taolo astag'izbillah ولا تتبع أهواهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أي محمد عليه السلام sizga kelgan haqdan burilib ularning nafs xohishlariga ergashmang ey ummatlar sizlarning har biringlarga bir xil shariat va ochiq yo'l tayin qildik payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu vaqtda man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum kimiki bir qavmga o'xshab oladi ekan u kishi shularning qatoridan degan Anidan boshqa payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana hadisida Yahudi nasoralar chosh soqollarini bo'yamaydi. Sizlar ularga xiloflik qilib bo'yavinglar degan. Mana mush yuqorqi oyat va hadislarda kafir mushriklarga o'xshamasligimiz va ulardan farqlanib turishimiz talab qilinadi. biz musulmonlarning qarindoshlar bir yilda 3 hayitimiz bor. Buni payg'ambar alayhisalom hadislarda ko'rsatib o'tgan. Ular birincisi haftada bir keladigan juma hayitimiz. Ya'ni bu juma kuni haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday degan: "Ya ma'ashiral muslimin, inna haza yawmun ja'alahu Allohu ta'ala lakum 'idan, faghtasilu va alaykum bis-siwak." Ey musulmonlar jamoasi, haqiqatan mana bu juma kunini Alloh subhanahu taolo sizlar uchun e't qildi. Mana bu kunda g'usl qilinglar va o'zingizlarga misvakni lozim tutinglar. Ikkinchisi ro'za hit. Uchinchisi qurbon hit. ro'za yet va qurbon hidi haqida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam inna likulli qawmin aydan va inna aydana hazal yawm haqiqatan har bir qavmning it kuni bor bizning hid kunimiz mana bu kundir degan undan boshqa jaholat ahlining ayni vaqtdagi arab mushriklarining har yili tomosha qiladigan har yili o'ynaydigan ikki bayram kuni bor bo'lib payg'ambar sallallohu alayhi vasallam madinaga borgandan keyin shu ikki bayramni tantana qilayotgan madina ahlidan bu nima kunlar deb so'ragan ular biz jaholatda bu kunlarda tomosha qilatdiq deyishgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga Alloh taolo sizlarning burunqi hitinglarning o'rniga uningdan yaxshiroq hitni almashtirib berdi. U bo'lsima Qurban hiti va ro'za hitidir degan. Endi Shayxul Islom ibn Taymiya rahimahulloh uningdan yaxshiroq degan mush iborani sharhlab, bu jaholat an'analarini tashlab bizga shariat belgilab berganini o'zlashtirishni ya'ni qabul qilishni talab qiladi degan bu yerdagi ikki kunni e, Hafiz ibn Ajarning Bulug'ul Maram degan kitobining sharhisi bo'lgan e, Tavzihul Ahkam min Bulug'ul Maramda Nuruz va Mehrijan degan mush ikki bayram kundir deb sharhilgan Alloh taoloning payg'ambari bekitib bergan hit bayramlarini tabriklash, u kunda xoshallikni izhor qilish, qarindoshlar, bu taqvolikning alomati. Alloh subhanahu taolo Qur'oni Karimda zalika va man yu'azzim sha'irallohi fa innaha min taqval qulub ish mana bu shundaq. Kimki diniy ishlarini ulug'laydi ekan, bu dillarning taqvodorligi degan. Endi qarindoshlar, men tuvanda dinimiz islomda bo'lmagan har xil nomlardagi ba'zi bir bayramlarni va botil dinlar qoldirib ketgan ba'zi bir alomatlarni zikr qilib o'taman. Buningdan maqsadim qarindoshlarning bu bayramlarni tantana qilib qolmasligi, ha, uningga ovoz qo'shib qolmasligi va ba'zi bir dinlarning alomatlarini o'zida sodir qilib qo'ymaslik uchundir. dinimizni bo'lmagan vatanni ichi va sirtidagi e, ba'zi bayramlarga kelsak e, masalan yangi yil kuni 8 mart ayollar bayrami e, nuruz bayrami oldash bayrami emgakchilar bayrami bolalar bayrami oshiq mashqlar bayrami onalar bayrami 1 avgust xitoy armiya bayrami 1 oktyabr xitoy davlat bayrami xitoylardan chaqana qatorliq shu bir turkum bayramlar bor ya'ni islom dinimizda bo'lmagan islom diniki g'ayri g'ayri qavmlarning ya'ni kofirlarningki bekitib olgan hit bayram kunlari musulmonlarning bu kunlarni tantana qilishi joiz emas chunki bu musulmonlarning g'ayri bo'lgan qavmlarningki hit bayram kunlari Ana Hanafi olimlardan Abu Hafsa kimki biror mushrikka uning bayramini tabriklab bir top tuxum sovuq qiladi ekan, u kishi haqiqatan Alloh taolo kafir bo'lgan bo'ldi degan. ibn Qayyim Rahimahullah kofirlarning murosimlarini tabriklash ulamolarning ittifoqi bilan harom deb kelib, bir kishining kofirlarga, bir kishining kofirlarga bayramingiz muborak bo'lsin yoki shuning o'xshagan bir so'zlarni qilishi. Ha, masalan, e, Xitoylar qarta ha, yangi yilga nisbatan Shinyan koyla e, yoki chaqanlar qarta Gonyanxo degan o'xshash so'zlarni qilishini e, harom ishlarning qatoridan degan. sahobalardan va ulardan keyingi barliq fiqh olimlarining hammasi birlik kelgan ish nima desa, ahli kitobning islom diyarida o'zlarining hit bayramlarini o'tkazish cheklangan. Ahli kitobning islom diyarlariga nisbatan o'zlarining hit bayramlarini o'tkazish cheklangan. Ahli zimma, ya'ni islom davlatidagi kofir fuqarolarining hit bayramlarini o'tkazishini cheklashga musulmonlar birlik kelgan bo'lsa, endi musulmonlarning o'z ixtiyori bilan e, mushahid bayramlarini tabriklashi Qandaq gap? Ha, buni qanday tushunish kerak? Buni qanday tushunish kerak? Demak, bu yerda masala va qarindoshlar. Ig'ir masala va. Musulmonlik da'vosi qilgan har qanday bir kishi ularning bayramlarini tantana qilib, tantana qilib qilishdan har vaqt hazar elish lozim. Undan boshqa ixtiyor ravishda shanba, yakshanbalarni dam olish kuni qilib, u kunlarda tantana qilish yahudi nasoralarining shuni qilganlikdir. Bizning dam olish va tabriklash kunimiz qarindoshlar juma kuni. Ha, juma kuni. payg'ambar sallallohu alayhi vasallam abu hurayradan rivoyat qilingan bir hadisida biz dunyoda oxirida qiyomatni oldida bo'luvchilarmiz chunki ularga yahud nasoralarga bizdan burun kitob berildi bizga ulardan keyin kitob berildi ondan ularga Alloh farz qilib bekitgan mushu kunda e, juma kunni bayram kuni qilib tanlashda ixtilof qilishdi Alloh bizni uni muyassar qilib e, mushu juma kuni muyassar qilib bizni hidoyat qildi unda kishilar bizning orqimizda. Ata yahudlar uchun, o'gun nasaralar uchun. Ya'ni shanba yahudlar uchun, yakshanba kuni nasaralar uchundir degan. Mana bu hadisda shanba yahudlarning haftalik bayram kuni, yakshanba nasaralarning haftalik bayram kuni, juma bo'lsa biz musulmonlarning haftalik bayram kunimiz ekanligi bekitilgan bo'lib, bizning shanba va yakshanba kunlari ularga moslashishimizning ha ularga tantana qilib ular bilan birga sayr sayohat qilib ular bilan maslashishimizdan mana bu hadis ro'yiga xilof ekanligi ko'rsatilmoqda Bundan başqa qarindoshlar ba'zi bir botil dinlar qoldirib ketgan asoratlar bor, asoratlar bor. Masalan, Segizxon sharaqlisa uyiga mehmon keladi ekan deyish, ha, o'qish bo'lsa shumliqdan bisharat deb bilish, o'ng quloq qizsa birsi yaxshi gapimni qilayotgan o'xshaydi deyish, so'l quloq qizsa birsi yomon gapimni qilayotgan o'xshaydi deyish. olqini qichitsa qo'lim pul ko'rdigan o'xshaydi deganga o'xshash shu botil dillardan qolib qolgan yomon buzuq aqidalar bor mana bularning hammasi mana bularning hammasi ilgariki botil dinlarning asorati bo'lib musulmonning Alloh bilan bo'lgan aloqasini uzib tashlaydigan oxiri insonni dindan chiqarib tashlaydigan omillardir shundaqla u kishining qalb til va amalda islomga to'liq kirmaganligining bir xil ko'rinishi mana oldimizda tajovuzchi kommunist Xitoy kofirlaridan 1-oktyabr davlat bayrami, ya'ni Sharq Turkistonni zo'rlik bilan besibilib, uning ahlini qul qilgan kuni turibdi. Qarindoshlar, mana bu Xitoy tabriklaydigan 1-oktyabr kuni biz Sharq Turkiston musulmonlari uchun unutilg'isiz musibatlik bir qayg'u kun. Ya'ni musulmonlarning bir g'eri zimini emas, balki Fransiyaning 4 hassiga to'g'ri kelgidek katta bir zimini qurol kuchi bilan besilinib, musulmonlarga jihatni ha, ya'ni jihadu daf'i, qo'g'dirish jihadini farz qilgan bir kun. Bu kun sansizlig'an haqiqatchi olim ulama, da'vatchilar, talibul ilmlar, sahobatchi boylar, shundaqla vijdonliq erkaklar rahimsizlar chiqatli qilingan kun. Bu kun yana balini onadan, ha, balini onadan, ayolni erdan judo qilgan kun. Bu kun sansizlig'an mazlumlarni yurt mahalla, ha, urug' tuqqan, uy makallardan ayirib musafir qilgan kun. Demak, Xitoy kofirlarining bu 1-oktyabr davlat bayrami kuni biz Sharq Turkiston musulmonlari uchun tantana qiladigan emas, balki qon yig'laygan kunimiz. Shundaqla dushmanimizni aniq tunib yetib, ko'zimizdan chiqqan bu qonni qon bilan yuydigan kunimiz qarindoshlar. Shunga men mushu munosabat bilan vatan ichidagi musulmon qarindoshlarning kofirlarning bu va buning o'xshagan bayramlarga qat'iy tantana qilmasligini, ha, uning jo'rinmasligini agar imkoniyat yer bersa amaliy harakat qo'llanib ularning bu xushalligini qayg'uga aylantirishga kuch chiqarishini tavsiya qilaman agar bunundan ojiz kelsa qalbida bo'lsa norozi bo'lib ularning tantanasiga hamkorlashmay o'z ibodati bilan mashg'ul bo'lishini umid qilaman mana bu ham dinimizning taqozosi Qirindoshlar, bizning bir kunlik barcha faoliyatimiz ibodat doirasiga kirish lozim shundali biz alloh subhanahu taoloning quli doirasiga kira olamiz ya'ni alloh taolo Ve ma halaktul cinne vel inse illa liya'budun dedi. Ben insan ve cinlerini fakat mahi ibadet kılış üçünle yarattım dedi. Demek ki biz bülküllük barış faaliyetimizni ibadet dairesi kirgizelsek biz Allah'ın kulu dairesi kireleymiz. Eğer etikini bamdatmamızı okuş bilen Müslüman bolsak, he, Müslüman bolsak, tushlikda yatlarning Rojdestvo bayramını tabriklab, Hristiyan murti bo'lsak, ha, kechlikda bo'lsa, Kafir bo'lgan Xitoy qo'shnimizni suv mantisi yoki oy to'qishini yeyishib berib, chag'inni qutqilab, kommunizm cho'qinuvchisi bo'lsak, ha, ya'ni bir kunda bir necha qitim din almashtirsak, bu bizning la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan da'voyimizning soxta ekanligini tushundirdi. Ya'ni men Alloh qo'l, Muhammad alayhisalomga ummat degan shuorimizda kazzobliqimizni isbotlaydi. Demakchi, biz bir kunning 24 soatining hammasini ibodatga aylantirishimiz kerak. Ya'ni 24 soat ichida musulmonlik holati bilan oldimiz bilan turishimiz kerak. Musulmonlarning sifatini so'zlab kelib Alloh subhanahu va taolo astagfirullahi billah allazina yazkurunalloha qiyaman va qu'udan va ala junubihim va yatafakkaruna fi xalqis samawati val ard robbana ma xalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar degan. Ya'ni u mu'minlar qanday kishilar desa Allohni o'rtug'andimi, o'ltug'andimi va yinich yotqandimi aslab turadi. va ular osmon va zaminlardagi Alloh subhanahu taolaning mahluqotlari haqida tafakkur yurgizduda ey Rabbimiz sen bu narsalarni bekor yaratmabsan sen pok tursan bizni jahannam azobidan dozaq azobidan saqlag'in deydi deydi demakchi qirindoshlar, insonning bir kunlik faoliyati o'ritirish o'ltirish va yetish bilan bo'ladi ya'ni mushu menish o'ltirish va yetishlarning hammasida Allohni aslab turdi Davud mo'minlarning sifatini demak ibodatda o'tidi deydi Bunu başka Allah Subhanahu taala Kur'an-ı Kerim'de yana e, Estaizu billah Kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin." Ey Tanrı Muhammed Aleyhisselam minun namazım, kurbanlıkım, hayatım ve mamatım alemlerin anperverdigar boğan Allah subhanahu teala üçün doğrudan deydi. Demek ki hayatlıktaki barış faaliyetim ve ölümüm alemlerin anperverdigar Allah taala üçün yani ibadet içinde buluduğu deyandaydı. agar biz qilayotgan ish kitob va sunnatga uyg'un kelmaydigan qarindoshlar u Alloh qilingan ibodat emasdan, balki shayton qilingan ibodat bo'ladi shayton qilgan ibodat bo'ladi. alloh taolo bu vaqtda ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffa va la tattabi'u khutuwatish-shayton innahu lakum aduwwun mubin ey mu'minlar sizlar islomga to'liq kiringlar shaytonning yo'llariga ergashmanglar haqiqatan o'sha shayton sizlar uchun oshkora dushman degan. Demakchi biz qachoniki sharkatlarimizni va amalimizni Qur'oni Karim va hadis rasullarga uyg'unlashtirmaydi bizning ibodatimiz Alloh taolaga emas, balki shayton qarta qilingan ibodat bo'lib qoladi. Ibodatning qabul bo'lishi uchun ikki shart lozim. Biri qilgan amalimizda niyatning durust bo'lishi, ya'ni Alloh subhanahu va taolaning rozi ko'zlangan bo'lishi lozim. Yana birisi shu desa, shu amalning sunnatga uyg'un bo'lishi kafolatga bo'lish kerak. Demak, shu shart ta'sirlangan vaqtida anondan keyin ibodat e, qabul bo'lgan ibodatga aylandi. So'zimning oxirida qarindoshlarimningki yuqori ishlarga diqqat qilish bilan birga e, taqvoliq ham ahamiyat berishini, ha, bu orqali amallarni texmo tuzilishini Allohdan so'rayman. Alloh subhanahu taolo Qur'oni Karimda استعيذ بالله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ey mo'minlar Allohga haqiqiy ravishda taqvodorlik qilinglar faqat musulmonlik holatinglar bilanla vafot bo'linglar degan Anun başqa Allah Subhanahu taala yana ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ey iman etkan zatlar, Allah'tan korkunlar. Söz kılmakçı olsanlar, doğru sözünü kılınlar. Allah sizlerin amellerini tüzeydi. Yani sizlerini yakşı amellerine muvaffak kılıdı. Günahlarını mağfiret kılıdı. Kim ki Allah'a ve onun peygamberi itaat kılıdıkken, o zor muvaffakiyet kazanan buludu deb Alloh subhanahu taolo e, o'ziga taqvolik qilishni buyuryapti.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 Yeterken biz buraderler her yaklarga Sabır kılıp kalipdeki firaklarga Yeterken biz buraderler her yaklarga Sabır kılıp kalipdeki firaklarga Şundakken bu dünyanın kısmetleri o'charkan zaxilar xil sinoqlarga shundoqkan bu dunyoning qismatlari o'charkan zaxilar xil sinoqlarga quchoqlashib o'tgan kunlar go'zal ajab shirin suhbat imonlash sohrabni aslab chaqchaqlashib o'tgan kunlar go'zal ajab shirin suhbat imonlash sohrabni aslab bo'lib qolar bu bizga bir aslima qalblarda bo'lur naqish o'chmas abad bo'lib qolar bu bizga bir aslima qalblarda bo'lur naqish o'chmas abad borgan edik o'qar qil dushmanlarga chopirishib birodarlar jannatlarga borg'on edik o'qot qil dushmanlarga chopirishib birodarlar jannatlarga o'ranga da'vat qilib qolgan so'zlar ajab lazzat berar edi qalblarga o'ranga da'vat qilib qolgan so'zlar ajab lazzat berar edi qalblarga islom uchun xizmat qilmoq maqsadida vaziriston afg'oniston suriyada islom uchun xizmat qilmoq maqsadida vaziriston afg'oniston suriyada yana ba'zi bo'ron birodarlar bo'ldi shahid ulug' Allah kefil bo'lsin har yerlarda yana ba'zi birodarlar bo'ldi shahid ulug' Allah kefil bo'lsin har yerlerde. Allah dini kıldı bizni bir joyga vergen bergan edi muhabbet muhabbat bizlarga Allah dini kıldı bizni bir joyga vergen bergan edi muhabbet muhabbat bizlarga Muraderler Allah üçün ayrıldık biz Cennetlerde cemler Rabbim yok hiçbir gam Muraderler Allah üçün ayrıldık biz Cennetlerde cemler Rabbim yok hiçbir gam Eslep durun buraderler dualarda Dilep bizge şehadetler pinhallarda Eslep durun buraderler dualarda Dilep bizge şehadetler Adetler pinhallarda Emmimiz sabit duraylı derler, Kafir bilen uçaşkan meydanlarda Emmimiz sabit duraylı derler, Kafir bilen uçaşkan meydanlarda Aziz qeyrindaşlar, diqqətingizlər, buradırımız Yusuf bilan bolğan ziyaretimizdə bolsun. Esselamu Aleyküm brother. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve Allah yolu bir şirketim zahmet yapsız. Musu bir təsirat azını, musu İslam hava kadar sans abi. Sözde peygamberin yani kanda zahmet olan halı azını. Musu vakalık nevi. İnşallah. Jazakumullah hayır. Takriben Hicri 1431 yıllara yan hicret kılan vaxtlarım yani inşallah. Allah tabi kabul kılmasa inşallah hijrat diyoriga келіп, uzoq o'tmay islom ummatining бір hodisi болған xususan Алланың болсын бұл vaqtni ichida yan kelib o'n besh kundan keyin ming besh qatim bombardiman qilgan Şu shu beshinchi qatimliq bombardimanda alloh taoloning taqdiri bilan shu bombardimanda man bo'ldim alloh taolodan gunohlarimni mag'firat qilishini va shahid bo'lgan birodarlarni shahodatini qabul qilishini tilayman inshaalloh mesela biz yan muasker kilep takriben ben kilep Allah alem 10 günden kim bir muaskerge tertip bakıp bağım buldum. Bir güzel hayat edim muaskerin hayat Allah Teala bir çeksiz hech odam e, ya'ni mening tasavvur doiramdan hal qilgan hayot chunki biz u vaqt vatandan yangidan chiqqan hmm. vatan qalbimizda shu vatandagi turmush sxemasi shu vatandagi turmush odatiy shu narsalar alloh taolo hmm. shu yerdagi izzat shu yerdagi alhamdulillah bir haqiqiy allohdan qo'rqib yashaydigan hayot allohdan boshqa hech narsaga qul bo'lmay yashaydigan hayot kishini xeli bir vaqtcha hayronlik ichida yashaydigan bizamda alhamdulillah shu hmm. muassislar tug'an vaqt bir kuni namozga turdik namoz qilganga odatda shu jasib ichayotganlikdan bizni tartibimiz normalda hammamiz har tarqilib yotamizda endi avvalda bir qaymada biz borsak bir bizga xos qilib g'ar ko'lab qo'ygan ekan to'rt bir odamimiz g'ar hmm. deyotdi hmm. undan keyin bitta taraf qaymimiz bo'ladi ya'ni vatanda changtong deb qo'ydi endi chedir deb qo'ymizmi chodir undan keyin bir yana taqlanib sag'an bir uyimiz bor u yerda yotdik keyin jasni hmm. jasni murabbiy qilish uchun shu mas'ul hammamizni chechirib pesib qo'ydi endi ikkidan eng ko'p bo'lib kasib uchdan shu hmm. yigirmanchi birodar bor ta'limlayotgan yotgan qilib hmm. yotamiz quyuq daraxtni orasiga kirib yotamiz ikki kishilik chedir va hayma undan kirib yotamiz shunday yotamizda maqsad shu paytlar bir kun namoz o'qitganga hammamiz jamlashimdoq shu yaqin atrofda yotgan birodarlar jamlashdikda Allah'ın rahmetiyle, jamlashib allohni rahmati bilan xutbani o'qidik o'qibanda salom berishimizga go'm go'm qildi alloh kifoya qilsin qattiq chuchuriq endi yaqin bir urildida xuddi shu shu shu holatda xuddi o'zingiz urgandek his qilasiz endi uydan patparaq anni sachrab salam salom berib turishimizga keyin taraf taraf chechildi qanda man abduhabkam anandan keyin shayxoliq abduhabkam abdulla akam rahimulloh sherib ketasan ofisimiz bir tarafga qechibdi jugadiq jugadiq alloh alam bo'ldi bir jirati jirani u tarafga ketdik bizdan g'ar tarafga ketdik biz hmm. lekin orli xil bor bir o'yma yegan kirib yotdik qo'rqinish bor hmm. boshvuryapti alloh qilsin shundan keyin biz qardiq alloh alam beshni udi oltini udi hech bizning atrofga tegmayotirda tog'ni u tarafga chiqdi sajda qildi keyin mas'ul birodar abduhab komita turib baqadi birodarlar menga jangni qaytib berib qaytib yetinglar debchi kashifdan o'qib bo'ldik dedim kashif hamma jangni berib yetinglar arisni qorong'ulikni tizimlab bo'lgan hamda shunday tartib bo'yicha olmish olmish davom qilaverdi shuna deb abdulla akamman abduhab ketdi shu vaqt azman qarab yotimizda endi daraxtni ostida hmm. bu jasus bombardiman qanchada havodan qo'yayotgan chog'da bir o't chiqilgan ekan hmm. shu shu yo'riqni ko'rsangiz lap qilgan shunday qilib alloh alam o'n uchni o'n to'rtni sanadim man sanab keyin hmm. uxlab qolibman ertasi shu zukaftagi birodarlarni shahid qilgan xabari keldi maqsad shu birodarimizni shu birodarlar g'arning ichida yetig'liq g'arning ichida namoz qilib turiliq namoz namoz qilib turiliq shu namoz qilib turib namozni ichida turgan vaqtida birinchi snaratni yetig'liq hmm. gum gum qilib yetig'liq keyin g'arning og'zi ozroq itilib qoldi deydi birodarlar shu yerda maslahat qilishib g'ardan chiqib chechilib qashirg'onga kelishiglikda hmm. chechilib har taraf taraqlab keyin shu birodarlar birdan birdan birini terib albatta jugurib бірден birdan birdan terib urg'uliq birodarlar uch birodar ikki майдан naq алып ибраһим кам Pues, ¿por qué de qué me chiquen de Xalqlar turmush qurishlariga shunaqa chetulda xuddi birsiga sevayotgandek shundoq qalbda turmush qilib ushlanib ketgan birodarlar yaratdilar shu asnada bu habis bombardimon yana bir qatim yaqinda tojik birodarlar namoz kiryaptida hmm. u yagi bir bombardimon qildi kechada bir bir akamiz bilan bir ikki kishi hamid yetdim man hmm. Hemmi ketdik, kesdi, birinchi duolni qilishib ketdik. Keyin yerim ko'chada bir gum gum qilganda qildim, ham jahizmabman, boshda o'g'in sababman. Doq cho'chinib, cho'chib uyg'onib qarasam qishim amrayim yo'q. Qarasam qurol tur, normal emas-da, bu normal muaskar. Har vaqt qurol yarab ko'p hmm. yinimizda endi, kech bo'lsin, kunduz bo'lsin. Men bo'lgan dedim, keyin tog'ning orasi qorong'u endi bo'lmaydi. Ne vaqtim men bo'lgan deb beshil mexanizm chiqarib, "Aka, aka" deb chaqirib qo'ydim. Shunda asta shab chiqamay, u xilda bo'lgan holatlar o'qib dushman bormi yo'qmi hmm. qurolni ilab u kishini qurolini oldim hayimdan chiqmasdan atab taraf qarab bordim chiqmasam bilan ukam chaqirdi biza turib turganda hmm. ha deb nima bo'ldi yani qurolingizni qo'yib qo'yibsizku desam jasu dedilar ha deb turishimga ekan gum qildi oqim qarsam ulardan bir kilometr kilomi tajib turadi maskar bizni past tarafda tajib turadi hmm. maskar gum qil deb pishillab shu bir o't urildi yaganda keyin aytishdi birodarlar aytishadi deganda uxlab qolgan bo'ldik kechada harakat qilolmaydi bu yerda hmm. chunki ko'rgan ko'rsa urdida seni basaq alloh alam uch birodarimiz shahid bo'libdi tajib birodarlar qo'llari hmm. uzilganini alloh bildi inshaalloh alloh taolo qiyomat kuni allohni oldiga ey alloh senin yo'lingda poch poch bo'ldim deb borgan birodarlar hmm. bir birodarni putinini qo'lini ko'tarib birodarlar ko'zida yosh holat ko'rgan tajib birodarlar keyin shundan keyin biz yigirma necha birodar shu yerda bir ta'limgohda dars oldik jamoat tartib qilib ömer obid Alloh keldi alloh shahadini qabul qilsin bizda ko'chimiz biz yettimiz darsimiz ayrimda biz odatga qurol qilayotgan aslani ilayotgan yana o'n necha birodar o'n o'n bir birodar yo o'n uch birodar mutafajirat partilish darsini ilayotganda hmm. ularni bugun bugun partilis keyin bizni ko'chalarda ko'chani boshqa bir tog'ni ichib piyoda ichib yana bir oq taraf yana bir taq o'tdik endi bu hmm. yerda uch ikki kun yotdiq yana bu degan yig'ib ketdi dars qilolmadi maqsad bu yerda yozliq masjid bor ekan o'sha yerda qarovulni davomlashtirib yotdiq hmm. keyin alhamdulillah shu kundan keyin yana mirabi chiqibdi bir joy topdiq deb mahallani sal sirtida cho'ng bir qo'ri bor ekan hmm. shu qo'riga akeldi u yerda alhamdulillah bir besh kun dars qildikmi yo bir hafta dars qildikmi o'n kun qilmadik masalan bir qilganmiz hmm. bu yerda darsimizni bir ratlarga davomlashtirdik alhamdulillah keyin eh, jas degan quyoq pichib turdi endi keyin yana ko'chdik yana ko'chib bir ketsa chiqib ansalarnikiga chiqib yer g'azolandiq kashni mang'ab peti o'llalar uch soat mandaqmi to'rt soat mandaq besh soat mandaq esimda yo'q dedi mana bir jiraqiyak bordiqamdi bizga deb olgan pokiston chegarasi yaqinda murtad askarlar bor dedida rost degandek mashalloh kech kelib o'rnashdik qaroqlikni yozdik aziz radio anglag'uchi qarindoshlar diqqatinglar biz xitoyga qarshi nima uchun urush qilamiz nomli maqolada bo'lsin سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم سوف نبقى هنا بسم الله الرحمن الرحيم biz nima uchun xitoyga qarshi urush qilamiz attori shayx bashir ahmad alloh taolo mundoq deydi ey muhammad allohning yo'lida jihod qilg'in ya'ni o'zing yolg'iz bo'lsangmi jihod qilg'in sanga g'alba va'da qilingan munofiqlarning jihoddan qilib qolganligiga ahamiyat berib ketma Sen faqat özüngüla cevapkarsın. Müminlerini cihatka kızdıktırgın. allohning kapılar kuchini tustağalıqıma haqiqatdir allohning kuchi eng zo'rdir allohning jazosi eng qattiqdir sura Nisa 84. oyat 1. Xitoy musulmon diyoriga tajovuz qilgan va Sharq Turkiston zaminini mustamlika qilib olgan tajovuzchi dushman. O'limalar birlik kelgandek allohga iymon etishdan qolsa din va dunyoni buzdigan musulmon diyorlariga tajovuz qilgan dushmanni chekindirishdanmi cho'ngroq vojib yo'q alloh taolo mundoq deydi ular ya'ni kuffarlar qo'ldan kelsalar sizlarni dininglardan qaytarayotgan qadar sizlar bilan davomli urushidi sura baqara 217 oyat alloh taolo mundoq deydi ularni ya'ni mushriklarni ular haramda bo'lsin boshqa yerda bo'lsin urush harom qilingan oylarda bo'lsin uchratgan yerda o'ltiringlar sizlarni yurtinglardan ya'ni makkadan chiqarayotgandek sizlarmi ularni yurtidan chiqarayotinglar ziyonkashlik qilish urushdinmi yomondir sura baqara 191 oyat alloh taolam mundoq deydi fitna tukkan din butunlay alloh uchun bo'lgan qadar ular bilan urushinglar agar ular kufrdan yansa alloh ularning qilmishlarini ko'radi Sura Anfal 39 oyat. Düşman Xitoy kommunistlari musulmonlar zimminni mustamlaka qilib, ar nomuslarni dafsanda qilib, mol mulklarni bulab turayotgan vaqtning o'zida jihad qilish har bir musulmonning ustiga farz ayin bo'ldi. Ular qarshi jihad qilishdan faqat Alloh izni bergan o'zira egillardan boshqa kishilarning o'ltirib qilishi joiz bo'lmaydi. 2. Xitoylar bilan ular taki la ilaha illalloh muhammadur rasululloh deb shahodat kalimasini aytib islomga kirib allohning mazlum bandalariga zulm qilishdan qo'llarini yig'ib ularni olloh insonlarni uning ustida yaratgan pok fitrat ustida va alloh ularga rozi bo'lgan islom dinida qoldirmaganga qadar urush qilamiz alloh taolo mundoq deydi mushriklar sizlarga birlikda hujum qilgandek sizlarmi ular qarshi birlikda urush qilinglar Sura Tavba 36-oyat. Payg'ambar alayhisalom mundoq deydi: Kishilar toki la ilaha illalloh degan qadar ular bilan urush qilishga buyurildim. Agar ular shuni aytsa, jinni va melini mendan saqlab qoladi. Faqat islom haqqi bundan mustasno. Ularning hisobi Allohqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Men bir Allohga ibodat qilish uchun qilich bilan avatildim. rizqim qilishning soyasi ostida qilindi mening ishimga xiloflik qilgan kishiga xorliq va pastlik tegishlik bo'ldi uchinchi ojiz mazlum musulmonlarni qutquzish, ularning ustidan zulmni ko'tarish uchun xitoy qarshi urush qilamiz alloh taolo mundoq deydi ey mo'minlar sizlarga nima bo'ldiki allohning yo'lida jihod qilmaysizlar va duo qilib ey parvardigorimiz bu aholisi zolim shahardan bizni chiqarg'in o'z dargohingdan bizga bir egdorchilik qiluvchini muyassar qil o'z dargohingdan bizga bir madadkorni muyassar qil deydigan ojiz erlar ojiz ayollar va bolalarni qutqizish uchun jihad qilmaysizlar sura nisa 75 beshinchi oyat xitoylar musulmonlarning qarshisida turib ularni dinsiz kommunistik aqidaga majburlab o'z dinli faoliyatlardan to'sdi kommunistik ta'limotlarni o'rganishga majburlab dinni ta'lim tarbiyani yo'q qilib islom dini tarbiyasi berilgan madrasa jamiyalarni taqidi ularni islomiy allarga hijrat qilishdan to'sib ularning orasida tashqi dunyodan ayrish siyosati pilolliq tug'ish siyosati irq tozlash siyosati qatorliqlarni ijro qildi to'rtinchi xitoylar qarshi ularning qorong'u turminlarda to'lib yotgan robbimiz olloh degandan boshqa hech qandoq gunohi bo'lmagan faqat allohning ularni hur yaratqinga onasining hur tuqquniga o'xshash erkinligini xohlaydigan musulmon asrlarni ozod qilish uchun urush qilamiz alloh taolo mundoq deydi ular faqat parvardigorimiz Alloh deganliklari uchunlar o'z yurtlaridan nohaq haydab chiqarildi sura haj 40 oyat alloh taolo mundoq deydi ular mo'minlarni faqat g'olib madihiyaga loyiq allohga iymon qalqanlıqları üçünlə yomon ko'rdi ya'ni intiqom oldi Sura buruj 8 oyat chunki Çünki əsrini qilish bir musulmonning musulmon qəyinişi ustidagi haqqi Kafirlər ularni o'z dillərindən yandırıb uchun üçün Beytulmal xəzinəsini qoruq dilinib kəssimə ular azad qilinadi 5-ci. Biznin Xitay qarşı uruş qılışımız ular bizning ar namusumuzu dəfsəndə qıldı. Zəminlərimizə təcavüz qılıb çangılığa elə aldı. mol dunyolarimizni bulab xalqimizni och yalang'och qilib qo'ydi xalqimizga embargo yurgizdi alloh taolo mundoq deydi hujum qilinuvchilarga zulmga uchraganliklari uchun qarshilik ko'rsatishga ruxsat qilindi alloh ularga yordam berishga albatta qodir ular faqat parvardigorimiz alloh deganliklari uchunla o'z yurtlaridan nohaq haydab chiqarildi sura haj o'ttiz to'qqizinchi va qirqinchi oyat rasululloh sollallohu alayhi vasallam shahid to'g'riliq so'ralganda mundoq degan kimki dini sabablik o'ltirilsa u shahiddir kimki jeni sabablik o'ltirilsa u shahiddir kimki or mumsi sabablik o'ltirilsa u shahiddir buxoriy rivoyati biz yuqorqidek va uningdan boshqa sabablar bilan toki xitoy bizni va dinimizni o'z holida qoldirib diyorimizdan chiqib ketgan qadar urush qilamiz haqiqatan kofirlar bizdan rozi bo'lmaydi bizni toki ular dinimizga kirganga yoki jizya to'lgan qadar ulardan rozi bo'lmaymiz alloh taolo mundoq deydi san yahudiylar va nasoralarning diniga kirmigicha ular sandan hargizmi rozi bo'lmaydi sura baqara bir yuz yigirmanchi oyat alloh taolo mundoq deydi o'zlari yolg'iz qolganda sizlarga bo'lgan ochchiqidan barmoqlarini tishlaydi ey muhammad aytqinki ochiqinglar bilan o'linglar ya'ni alloh o'lguninglar qadar ochiqinglarni davomlashtirsin sura al imron bir yuz o'n to'qqizinchi oyat musulmonlar ziminda allohdan boshqaga ibodat qilishga hargiz rozi bo'lmaydi allohni azizlarni izzatli qildigan kofirlarni xor qildigan qonuniyati bilan mushidin oshkor bo'lmag'icha ular tinjimaydi qanoat hosil qilmaydi tarix bizga sahoba va tabiinlarning farisning kisrosi rumning qaysiri bilan bo'lgan qissalarni bayon qilib beradi rubi ibn amir farisning kisrosiga elchi bo'lib borganda mundoq degan alloh bizni bandilarni bandilarga ibodat qilishdan bandilarning robbi bir allohga ibodat qilishga dinlarning zulmdin islom dinining odilligiga dunyoning tanliqidan dunyo va oxiratlik kangchillikka elib chiqishi uchun avatdi xuddi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalari islomning dastlabki davrlari umar ibn xattobning davrida paris va rumdan iborat ikki davlatga bir vaqtda urush boshlanganiga o'xshash sayyidimiz umar roziyallohu anhu paris zaminlarini fatih qilish uchun musanna ibn harisani amr qilib qo'shin avatdi shuning bilan birla vaqtda sham diyoriga va rumlar qarshi qo'shin avatdi bu jarayonda tarixda ma'lumlik bo'lgan ikki cho'ng voqea bo'ldi u bo'lsimi qodisiya va yarmu qazatlari edi misr ziminni ulug' sahoba amir ibn osning qo'li bilan fatih qilib berdi umar ibn hattobning mashhur so'zlaridan biri sizlar san yoki kuchning zo'r bo'lishi emas balki ular qarshi dinonglar bilan urush qilasizlar agar dininglarni tark qilsanglar ular kuchli qo'shini bilan kelib sizlarning ustinglardan g'olib bo'ladi biror kishi umarni eng cho'ng ikki davlatga bir vaqtda hujum qildi deb ayblagani yo'q ularning nishoni bu dinni tarqitish va unga chaqirish edi bu vaqtda nimishqa xitoy qarshi urush qilishlar musulmonlar amerika va nato shimoliy atlantik ahd tashkiloti kuchlaridan bo'shamagan tursa degandek savollar bilan bizga e'tiroz bildiradigan qarindoshlarimizga mundoq javob beramiz birinchi alloh taolo mundoq deydi ey mo'minlar sizlar o'zinglarga yaqin joydagi kofirlar bilan urush qilinglar ya'ni sizlarga xatar bo'lmaslik uchun oldi bilan atrofinglardagi kuffarlarni ujuqtiringlar sizlarni ular his qilsin ya'ni urush ustida ularga qattiq qo'l bo'linglar ularga ishinglar og'rimsin sura tavba bir yuz yigirma uchinchi oyat o'limalar yaqinqi dushmanning yiroqdagi dushmandan ilgari qilinganligini to'g'ri tepishdi chunki yaqindagi dushmanning xatiri xuddi sharqiy turkistondagi ahvolga o'xshash iniq va amaliy bo'ladi yiroqdagi dushmanning xatiri o'z holatida iniq va amaliy bo'lmaydi uningdan boshqa bu jihad tajovuzchi dushmanga qarshi qilingan bo'lib qo'g'dinish jihadidir kofirlar diyoriga bostirib boradigan talab jihadidan qo'g'dinish jihadi ilgari qilinadi shuning uchun jihad xalqimiz ichidagi o'zaro egillardan boshqa qodir bo'lgan kishilarning hammasiga farz ayin bo'ldi ikkinchi alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni Allohning yo'lida o'zi yolg'iz bo'lsa-mu urush qilishga, mu'minlarni jihadga qiziqtirishga, bizni bo'lsa qo'limizdan kelishicha kuch-quvvat to'plab tayyorlik qilishimizga buyurdi. Alloh taolo shundoq deydi. Dushmaninglar bilan urush qilish uchun qo'linglardan kelishicha qurol kuchi, jang eti tayyorlanglar. Buning bilan Allohning dushmanini, o'zingizlarning dushmanlaringizni va ulardan boshqa dushmanlarni qo'rqitisizlar. Sura Anfal 60-oyat. Chunki tayyorlik qilish urush sabab vositlarning jumlasidan bo'lib, u urushga qodir bo'lishga va amaliy kuchga zich munosabatlikdir. سوف نبقى فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم إن كل ما جنينا من جهودكم نجم والدي خير عون كان لي عند المحن الآن آن لها تعود أركان الوجود آن لها تعود أركان الوجود آن لها تعود أركان الوجود الآن آن لها تعود Aziz qarindoshlar, tövəndə sizlərə anlatmaqçı olan proqramımız cemaatimiz içindəki yeniliklər, Yaqında birodirimiz Abdusalomning shahodatning fazilati to'g'risida qilgan Uyg'ur tilidagi da'vat filmi yangidan ishlanib tarqitildi. Jihodiy olimlarning da'vatlaridan ikkinchi qismli ruscha film ishlanib bo'ldi. Amri Ma'ruf bo'limi da'vatchilaridan Imronning Sharqiy Turkistonda elib berilgan jihodiy amaliyotlar to'g'risida qilgan Uyg'ur tilidagi da'vat filmi yangidan ishlanib tarqitildi. Muftiy Abuzarning Pokiston Xitoy do'stligining haqiqati nomli ordoch film ishlanib bo'ldi. yaqinda odatdagi qurol yaroqlar darsligi nomli askariy kitob turkiston islom partiyasi harbiy ishlar boshqarmasi maarif bo'limi tarafidan ishlanib internetga qo'yildi Allohning kalimasini oliy qilish yo'lidagi aziz mujohid qarindoshlarimizning foydalanib qilishini umid qilamiz. إنا إليهم زاحف إنا إليهم زاحف بعمائم لهم الكفن بعمائم لهم الكفن بالخير تصهل كالرعد من فوقها نسل الأسد تصهل كالرعود من فوقها نسل Mujahid yigitlar islom shirlari qo'lida Qur'on dinim xalqaro va rayon xabarlari internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha Suriyaning markazida bomba bilan hujum qilish vaqasi yuz berdi. Suriyaning markazi Xormusda bomba bilan hujum qilish vaqasi yuz berib, bir ommaviy qatnash avtobusi yo'l bo'yiga o'rinlashtirib qo'yilgan bombaning hujumiga uchragan. Natijada murtad asadga qarashli shiyalardan 19 odam o'lib, төрт адам ярланған. Партлаш жүз берген езі базар болса, Мұртас Зонтың әсәт тәвәлікедіке шиялар топлышып олтырақлашқан жай екен. Нөәтті, мәзгүр вақаның сәуәпі тәхе еніқланмыған. hech qanday tashkilot o'zining bu qatamqi voqeaga qarata mas'uliyatning bor yo'qligini e'lon qilmagan alloh mujohidlarimizning jihotiga barakat bersin murtad kafirlarning taxtini vayron qilsin amin xitoyning xunan o'lkasida o't opti yuz berib besh odam o'lgan Internet xəbərlərindən ma'lum bo'lishicha 19-cu sentyabr Guyyang nahiyəsi Fangyon bozori Fangyon kenti ölkə yolu 322-ci liniyəsidəki 13 kilometr keladigan yo'l yoqasidagi oddiy yasalgan uylarga o't ketib, kuyish doirasi 100 kvadrat metrga yetgan. Oxirida bu o't Xitoy kafirlaridan 5 odamning beshiga chiqqan. Bu qitimqi o't ofitining sababi tekshirilmoqchi ekan. Rabbimiz Alloh tajovuzchi kofirlarni o'zining kamoli qudrati bilan halok etsin. Amin. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Xunan Jujudagi bir maktab oshxonasida portlash yuz berib, 2 Xitoy o'lib, 6 Xitoy yordar bo'lgan. Jo'juna esa Tangshin o'rta maktab oshxonasining suv isitish qurilmasi portlab, bir odam naq maydonda o'lgan, 7 odam yaralangan. Orasidagi bir odamning yarasi og'ir bo'lib, darhol doktorxonaga apargan bo'lsa-mu, qutqizish unum bermay o'lib ketgan. Igilnishcha, yaralanganlarning ko'pinchisi bu maktabning o'qituvchisi, ishchi xizmatchilar ekan. Portlash yuz berishining sababi tekshirilmoqda hammaga qodir Alloh mujohidlardan qo'li sizmi o'ziga qarshi chiqqan kofirlarni jazolashga albatta qodir. Xitoyning Xenan o'lkasida soqchiga qarshi hujum qilish voqeasi yuz berdi. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Xenan o'lkasi Anyang shaharlik Jixi idorasining Yinshan sho'bisidagi soqchilar o'z tavallikidagi bir mehmonsaroyning oldida ahvol bir taraf qilayotganda, Mercedes markali bir qora pikap mehmonsaroyning oldiga kelib to'xtab, ichidan 6-7 odam tushgan. Ularning ichida birisi qo'liga kaltak elib olgan. Арқыдынла 20-дәк адам таксилык нәқ мәйданга йетип келип, сақчылар әхвал бер тараф кылып атканда ярдәмче сақчыны ергә бесип урган. Нургын кишләрнең һуҗум кылып урышы белән 2 nafar xalq saqchisi, 2 nafar yordamchi saqchi o'xshimagan darajada yaralangan. Ular hozir doktorxonada дәваланмакта икән. Рәббимиз Аллаһ кафирларны өз ара җәнгә җидәлгә силеп, мусламанларга зулым салгыдәк халыны коймагай. Интернет хәбәрләрдән мәгълүм булышча, Keniya poytaxtida saqchilar bilan mujohidlar etishib, 39 odam o'lib, 100 necha odam yaralangan. Keniya poytaxti Nairobidagi bir cho'ng savdo sarayida 21-sentabr saqchilar bilan mujohidlar etishib, hozirgacha 39 odam o'lib, 150 dan ko'proq odam yaralandi. Ba'zi tashkilot mujohidlari bilan munosabatlik bo'lgan Somali yoshlar harakati bu qatimga qurolli hujum qilish vaqasiga mas'ul bo'lganligini jakarildi. Allah mücahidlerimizge özü yardım versin. Onların cihadiga bereket ve nusret ata kılsın. Amin. Janubiy Koreya Xitoyning oliy darajalik sayohat paroxotini ko'rib oldi. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Janubiy Koreya hukumatı juma kuni Xitoyning Xinna ismli sayohat paroxotini ko'rib olgan. Bu ahvoldan keyin paroxotdagi Xitoylar intayin qiyin ahvolda qolgan. Bu paroxotda jami 1659 odam bo'lib, bular Xitoy hukumatiga qattiq norozi bo'lgan. Bu xabar Xitoy xalqi orasida intayin kuchli g'ulg'ula qo'zg'agan. Ular go'riga ilingan bir kun ichida yemak-ichmak yegandan boshqa hech qanday harakat qilolmagan. xitoy shirkitining xodimlari ularga nima uchun go'rovga ilinganligiga doir hech qanday ma'lumot bermagan keyin xitoyning munosabatli o'rinlari bu yo'lovchilarga 2000 ming yuandan 330 dollarga yaqin to'lam to'lagan Tenjin Xanna shirkati o yo'lovchilarni olib kelish uchun 4 bilan əvətgan bo'lib, görüge elilənğan yo'lovchilardan 240 kishidan tarkib topgan tunji turkimi bir aeroplanda xitoy markazi Beijingga qaytib kelgan internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha mujohidlar murtad hukumat armiyasining bir qism qurollarini g'animat oldi Suriyaning Hama rayonida murtat Asad kuchlari bilan to'qinishgan mujohidlar Asad kuchlariga oid brigadni va ichidagi barliq qurollarni g'animat oldi. Mujohidlarning yetkazgan uchurga asoslanganda Hama rayonida murtad hukumat armiyasi bilan Iroq Islom davlati mujohidlari orasida qattiq to'qinish yuz berganligi va murtad Asad kuchlariga tava muhim bo'lgan brigadning qo'lga tushirilganligi bildirildi. brigaddagi nurg'un askarlarning o'ldirilganligi va qurollarning mujohidlarning qo'liga tushganligi bildirildi Rabbimiz Alloh mujohidlar qo'l orqali payg'ambarlar diyori bo'lmoq Shamda tezroq islom shariatining joriy bo'lishini ishga oshirib bergay. Amin. Pokistonda NATOning yiqilg'i toshiydigan mashinalari hujumga uchirdi. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Pokistonning Karachi shahridan Afg'onistondagi NATO qurolli kuchlariga yiqilg'i toshish uchun yo'lga chiqqan 20 mashina Xob shahri atrofida mujohidlarga o'ljaga tushdi. Ma'lumotlarga qaraganda taxminan 10dak motosikletlik mujohid mashinalarni ig'ir qurol va raketa bomba bilan o'q tutgan. hujumda 20 mashina kuyib vayron bo'lgan. Karachi Qotta yo'lida o't ketish sababli uzun vaqt qatnash to'silib qolgan. robbimiz Alloh mujohidlarimizga texmi kuch-quvvat ato qilsin. Amin. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Sharqi Turkistonda masjid mehrablariga Xitoy kommunist bayrog'i esilmoqda. Xitoy kofirlari Sharqi Turkistonning Aqsu viloyatidagi masjid xonaqalarining mehrablariga o'zining qonxo'r tajovuzchiligining ifodasini bildiradigan kommunist bayrog'ini osgan. va shu orqali bu masjid xonaqalarida namoz o'qiydigan sharqi turkiston musulmonlarini kommunist bayroqiga sajda qildirish suiqasdini amalga oshirgan buningga diqqat qilgan musulmon jamoati kommunist bayroqiga qarab namoz qilish va sajda qilishning allohga sherik keltirish va iymonning cho'ng daxli tarozga uchraydiganligini ilgari surib norozilik bildirmoqda ishg'olchi xitoy doiralari sharqi turkiston musulmonlariga qarshi sistemalik har xil cheklamalarni chiqarmoqda musulmonlarning masjid xonaqalariga kirishi uchun yosh cheklimisi qo'ygan ma'muriy xizmatchilarning namoz o'qishi va ro'za tutishini musulmonlarning ramazonda jamoa shakllik iftorlashishi qonunsiz deb cheklagan xitoy ishg'olchilari amdilikda masjid minorlariga kommunist bayroqini osqanni deb imom namozga bosh bo'lib sajda qiladigan o'rinning naq ustiga noiti shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman degan muborak oyatning ustiga o'zining qonxo'r zolimligiga dalolat qiladigan kommunist bayrog'ini osmoqda va shu orqali Sharqi Turkiston musulmonlarini Allohga sherik keltirishga majburlamoqda. Ey Sharqi Turkistonlik musulmon qarindoshlar, uyg'unish fursati yetib keldi. dinimizga qilingan mushinchi bola dafsandichiliklarni ko'rib turibmi yana uyqumizni ochmasak albatta Allohning oldida va ondan qolsa kelgusi avlodlarning oldida kechirgusiz jinoyat o'tkazgan bo'lamiz. Alloh hammamizga jasorat, dinimizni qo'g'dash eni, shundoqla hidoyat ato qilsin. Amin. Sharqiy Turkistonning Qarqash Mangla yeyisidagi o'tir maktabning ayol o'qituvchilarini yog'liq artmaslikka majburlashi qattiq ayblandi. internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha xotanning qarqash nahiyasi manglay yesidagi o'ttir maktabning muavin boshlig'i duan degan xitoy o'qituvchilarga yig'in ichib yig'in ichilgan kunining atisidan boshlab yog'liq ortgan ayol o'qituvchilarning yog'liqsiz kelishini bo'lmasa xizmatdan haydaladiganligini uqtirgan edi manglay yesidagi mazkur o'ttira maktab qaraqash nahiyasi manglay yesi bo'yicha birdan bir bo'lgan to'liqsiz o'ttira maktabdir Bu maktabning jami 162 nafar o'qituvchisi bo'lib, uning ichidan 60 dan ko'proq Uyg'ur ayol o'qituvchi bor ekan. Ularning ko'pinchisi yog'liq ortma ish chiqishga qarshi ekan. Ammo mazkur Duan degan muavin Xitoy boshliq yig'inda ularning yog'liq ortib o'qituvchilik qilishini qattiq cheklagan va qarshilik qilguvchilarning xizmatdan haydaladiganligi bilan ta'kid qilib, yo yog'liq ortish qutur yoki yog'liqsiz o'qituvchilikka tur siyosatini qo'llangan. Mazkur siyosat Xitoy doiralarining naqadar razil va qor niyatligini ochiq oshkorlab berdi. Rabbimiz Allah bu qarniyat kafirlarga o'z kifoya qilsin. Musulmonlarimizga bularning razilligini tushuna oladigan iymon va aql idrok ato qilsin. Amin. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Iroqda hukumat xodimlari va Shia ozg'in kafirlarga qarata 7 qatam bomba portlash voqeasi yuz berdi. Iroq poytaxti Bag'dodda bomba qachilangan mashina bilan qilingan hujumda 31 odamning o'lganligi va 133 odamning yaralanganligi bildirildi. bomba qachilangan mashinalardan ikkisi Bag'dodning o'ttira qismidagi Nasir maydonida portlatildi. Vaqada 3 odam o'lib, 14 odam yaralandi. Bag'dodning shimolidagi Husayniya rayonida bomba qachilangan mashina portlatishi natijasida 3 odam o'lib, 16 odam yaralandi. Poytaxtning g'arbiy janubidagi Hay al-Amal rayonida yuz bergan bomba hujumi 5 odamning o'lishi va 19 odamning yaralanishini keltirib chiqardi. Yana Bag'dodning shimolidagi bomba hujumida 4 odam o'lib, 17 odam yaralandi. Bag'dodning sharqidagi Zafaraniya rayonida bomba qachilangan ikki mashinaning orqa-orqadan portlatishi bilan 6 odam o'lib, 23 odam yaralanganligi bildirildi. yana Bag'dodning g'arbiy janubidagi portlatish hujumida 7 odam o'lib, 32 odam yaralangan. Alloh fidoilarimizning shahodatini qabul qilsin. Amin. Misrning Sinay o'lkasida bexatarlik qismlari hujumga uchirdi. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, naq maydondagi ko'rikchilarning aytishicha Sinay o'lkasining Arish rayonida tinchlik saqlash qismlari o'tirgan mashina noma'lum qurolliqlarning hujumiga uchrab bir kishi o'lib, 8 kishi yaralangan. va uzun o'tmaylar bir qancha qutqizish mashinasi yetib kelgan yaradorlar shu rayondagi harbiy doktorxonaga yetkazilgan internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha checheniyada saqchi idorasi mujohidlarning bomba hujumi uchurdi xabarlarga asoslanganda 3 saqchi hujumda o'lgan Bir vaqtda boshqa yana 4 odam yordar bo'lgan bombaning zarbisi yana qisman qurilishlarga ziyon solgan Чечения Ишки эшләр министрлыгы баянатыда дейишчә, айны чагда бір әр бомба качаланган машина белән пайтахт Грозный атрафыдагы бер сакчы идарасыга киришкә урынган. Сакчы идарасының дарвазасы алдыда сурәтне тезләткән. сақчы-идарысының каравыллары дархал тосакны қозғатқан, Шопыр бомбаны партылатқан. Allah fidoyi qarindishimizning bu ibodatini qabul qilsin. Amin. Mujohidlar Suriyada Kavkaz qurollik qismi qurilganligini jakarladi. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Al-Quddus Al-Arab to'rining xabarida Islom qurollik kuchlari Suriyaning shimolidagi Halab shahrida Checheniya va Kavkaz rayoni qurollik qism tarmoq atrofida qurilganligini hamda mazkur qismning Al-Qoida tashkiloti bilan munosabati borligini jakarlagan. Rossiya axborot to'rining xabariga asoslanganda yangi tarmoq atrofining nomi hijrat bo'lib, Checheniyalik Abu Abdurahmonning rahbarligida ishgan. Mazkur atrof jami mingdan ortiq qurolliqlardan tashkillangan bo'lib, ko'p qismining Kavkaz rayonida jang qilish tajribasi bor ekan. Rabbimiz Alloh mujohidlarimizni ko'plab chiqarib bersin. Son va sifatda kofir murtidlardan ustun qilsin. Amin. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Al-Qaida tashkiloti murtid Yaman armiyasiga hujum qildi. Arab yarim orolidagi al qayda tashkiloti mujohidlari 9 oyning 20 kuni Yamanning janubidagi Shabwah o'lkasida murtad Yaman armiyasiga hujum qilgan. Hujumda oz deganda 40 murtad saqchi va askar o'lgan. Xabarlarda deyilishicha, Arab yarim orolidagi al qayda tashkiloti 9 oyning 20 kuni alohida qism gazarmiga hujum qilgan. 8 saqchi o'lgan. Berli vaqtda qurolli kishilar yana alohida qism gazarmasiga 15 kilometr keladigan ikki o'rindagi harbiy gazarmaga hujum qilib, oz deganda 32 murtat askarni o'ltagan. Allohu akbar. Al-Qoida mujohidlari Azaz rayonini o'ktichilarning qo'lidan oldi. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Suriyaning shimolidagi yaqinqi 1 yildan beri barg'an sir kuchayotgan Iroq Sham Islom davlati mujohidlari Turkiyaga yaqin bo'lgan Azaz bozorining kontrolligini qo'lga oldi. Iroq Sham Islom davlati mujohidlaridan iborat bu tashkilot qurol kuchi va tashkillanish jihatida Suriyadagi eng kuchli bir guruh deb bilinmoqda. Al-Qoida tashkilotining Iroqdagi rahbari Ibrohim al-Bag'dodiyning qo'mondonligidagi bu amirlikning yana Idlab, Halab, Lozikiya, Dayrizor va Raqqadimi ta'siri zo'r. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, iroq qo'mondon Suriyada o'ldirildi. Suriyada to'qinishlar boshlangandan keyin Iroqdan nurg'unlagan Shia qurolliq guruhlar Suriyadagi maqbaralarni qo'g'dash maqsadida rayonga yo'tkalganligi va mujohidlarga qarshi asadning safida urush qilganligi ma'lum bo'lmoqda mujohidlarga qarshi urush qilish uchun suriyaga kirgan iroq qo'mondan abu hajarning o'ldirilganligi e'lon qilindi suriya prezidenti bashar asadga yordam berish uchun iroqdan suriyaga kirgan abu hajar ismli qo'mondan mujohidlar tarafidan o'ldirilganligi bildirildi allohu akbar iroq sadir shahri mashina bomba hujumiga uchrab shiya ozg'inlaridan 71 odam o'ldi internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha 9 oyning 21 kuni kechqurun bag'dodning sharqidagi sodir shahrida bir mujohid birodarimiz shiya kofirlarining yig'ilish o'rniga bomba qachilangan mashina bilan bo'sib kirib bombani portlatgan yaqin atrofdagi bir mashinada portlash yuz bergan ikki qatimliq portlashda oz deganda 71 odam o'lgan 130 odam yordar bo'lgan sodir shahri asosliq shiya kofirlari o'ltiroqlashgan rayonlarning biri shiya kofirlarining islom va uning ahliga ziyon solishda yahudiy nasoralardan eshib ketib borganligi ma'lum bu zarbalar ularga berilgan amaliy javob bu haftalik anglitishimiz mushu yerda oxirlashdi kelar kaptlik anglitishimizni ko'rishgacha Rabbimiz Allohdan sizlarga va bizga xotirjamlik tilaymiz. Ishlarimizning unumli davomlashi uchun solih duoda bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Notlar ko'klaydi tamchi shatini. Kel do'stim qidirg'in izzat sepiga. Mustahkam shart bo'lib olg'an yuraylik. Bu cihat bakidur ta ki kıyamet Yorulsun cehenni İslam'ın nuri Kel dostum gidiyorsun izzet sipiye Müstekem şart bulup alga yüreğini Bu cihat bakidur ta ki kıyamet Yorulsun cehenni İslam'ın nuri Mücahit yiğitler İslam şirleri